que só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha, é só tu senta, tu senta, tu senta com a xereca, é só tu senta. Vai segurando que essa é mais uma do ritmo da maloca, Tu senta, tu senta, tu senta com a xereca, é só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha, é só tu senta, senta, senta, tu senta com a xereca. Hey! senta, tu senta, tu senta com cozinha, é só tu senta, tu senta, tu senta com xereca, é só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha, é só tu senta, tu sentar, tu senta com xereca, é só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha, é só tu senta, tu senta, tu senta com xereca, é só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha, é só tu senta, sentar, senta, tu senta com xereca. Vai! Essa tu senta, tu senta, tu senta com cozinha, só tu senta, tu senta, tu senta com xereca, só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha, só tu senta. tu senta, tu senta goteira, que é só tu sentar, tu sentar, tu sentar concluir, é só tu sentar, sentar, sentar, tu senta goteira, que é só tu sentar, tu sentar, tu sentar concluir, é só tu sentar, sentar, sentar, tu senta goteira, que Hey!